26 skirsnis Per visą tą triukšmą Andrija šipsaudamasis žiūrėjau į publiką, paskui grakščiai atsirėmė į ažuolinę kaltinamųjų suolo atramą ir prabilo. Ponai, aš anaip tol nenorėjau įžeisti teismą ir šios gerbiamos publikos akivaizdoje sukelti nereikalingą skandalą. Mane klausė, kiek man metų, aš atsakau. Mane klausė, kur aš gimęs, irgi atsakau. Klausė mano pavardės, į tai negaliu atsakyti, aš jaus neturiu, nes mano tėvai mane pametė. Užtat galiu pasakyti tėvo pavardę ir aš kartoju. Mano tėvo pavardė Devilforas, jeigu reikia, galiu tai įrodyti. Teisimojo balsas skambėjo taip tvirtai, kad šurmuliavimas nurimo ir stojo tyla. Visų žvilgsniai nukrypo į karališką į prokurorą. Vilforas sėdėjo sustingęs, bežadis, tarsi jį būtų palikusi gyvybei. Ponai, Toliau kalbėjo Andrija rankos mostu ir balsu reikalaudamas tylos. Aš turiu paaiškinti savo žodžius ir paremti juos įrodymais. Betgi per tardymą, piktai suriko pirmininkas, jūs pasivadinote Benedetu, pareiškite, kad jūs našlaitis ir kad jūsų gimtinė Korsika. Per tardymą sakiau, ką reikėjo sakyti, kitaip man tikriausiai nebūtų leidę iškilmingai viešai paskelbti savo paslaptį. Taigi kartoju, Esu gimęs Otejyje 1817 metais, naktį iš 27 į 28 rugsėjo ir esu karališkojo prokuroro pono de Vilforo sūnus. Norite smulkiau? Galiu papasakoti. Esu gimęs Fontano gatvės name, numeris 28, antrame aukšte, raudonų audeklų išmuštame kambaryje. Mano tėvas paėmė mane ant rankų, pasakė motinai, kad aš negyvas, suviniojo į rankšluostį su įsiuvinėtomis E ir N raidėmis ir išnešęs į sodą gyvą užkasį. Klausytojus nukreitė šiurpas, pamačius, kaip didėja kaltinamųjų įsitikinimas savo žodžių teisingumu ir Vilforo išgastis. Iš kur žinote tas smulkmenas? paklausė pirmininkas. To jau pasakysiu, ponas pirmininkė. Į sodą, kuriame tėvas mane užkasė, tą naktį įlindo vienas korsikietis, kuris mirtinai nekenti mano tėvo ir seniai jau tyko jo norėdamas įvykdyti vendetą. Tas žmogus pasislėpęs krūmuose matė, kaip tėvas užkasė į žemę dėžutę ir tą akimirką smogė jam peiliu. Paskui manydamas, kad toje dėžutėje yra kokios nors brangenybės, atkasė kapelį ir rado mane dar gyvą. Tas žmogus nunešė mane į pamestinukų prieglaudą, kur buvau įregistruotas 57 numeriu. Po trijų mėnesių iš Roljano į Paryžių atvažiavo jau sesuo, pareiškė, kad aš jau sūnus ir įsivežė mane. Taigi aš gimiau Otejyje, o užaugau Korsikoje. Stojo tyla, tokia kraupi, kad jeigu nesujaudintas tūkstančių žmonių kveipavimas, būtum galėjęs pamanyti, jog salė tuščia. Pasakokite toliau, paragino pirmininkas. Žinoma, vėl prabilo Benedetas, aš būčiau galėjęs gyventi laimingai pas tuos gerus, mane karštai mylėjusius žmonės. Bet blogi polinkiai nustelbė dorybės, kurias mėgino įskiepyti antroji mano motina. Aš augau blogyje ir tapau nusikalteliu. Vieną dieną, kai keikiau Dievą, kam jis mane sutvėrė tokį blogą ir paskyrė man tokį bjaurų likimą, mano įtėvis tarė. Nepikžodžiauk, nelaimingasis, Dievas be jokių piktumų davė tau gyvybę. Dėl tavo nusikaltimų kaltas tėvas, o ne tu, jis pasmerkė tave amžinoms kančioms, jei numirtum, ir skurdui, jei per stebuklą liktum gyvas. Nuo to laiko aš lioviausi keikęs Dievą, bet ėmiau keikti tėvą. Štai kodėl aš čia ištariau žodžius, kurie sukėlė jūsų rūstybę, ponas pirmininkė, ir kurie tai papiktino ir sujaudino visus susirinkusiuosius. Jeigu tai dar vienas nusikaltimas, nubauskite mane. Bet jeigu įtikinau jūs, kad nuo pat gimimo dienos mano likimas buvo nelemtas, skaudus, kartus ir apgailėtinas, tai pasigailėkite manęs. O kas jūsų motina, paklausė pirmininkas. Mano motina manė, kad aš negyvas, ji nieko nekalta. Nesistengiau sužinoti jaus pavardės, užtat jaus nepažįstu. Veriamas šūksnis, virtęs raudojimu, pasigirdo salės kampe, kur sėdėjo nepažįstamoji, ką tik atsigavusi ponų alpimo. Ta moterį ištiko smarkus nervų priepolis, ji buvo išnešta iš salės. Kai ją pakėlė, jos veidas leipęs tankus šydas prasiskleidė ir žmonės pažino baronienę Danglar. Nors Vilforas buvo labai sukristas, Nors jiems spengė ausyse ir maišėsi galvoje, jis taip pat ją pažino ir atsistojo. Įrodymų, tarė pirmininkas, kaltinamasis įsidėmėkite, kad visa ši baisybių virtinė turi būti paremta nepaneigiamais įrodymais. Reikalaujate įrodymų? pašaipiai paklausė Benedetas. Taip. Žvilgtelėkite į poną Devilforą ir pasakykite, ar jums dar reikia įrodymų. Visų akys nukrypo į karališkąjį prokurorą, kuris susigužė varstumas daugybė žvilgsnių. Jo plaukai buvo susitaršę, veidas sudraskytas, minę sumurmėjo. Tėve, iš manęs reikalauja įrodymų, tarė Benedetas, norite aš jų duosiu. Ne, slopiu balsu suvebleno Vilforas, nereikia. Kodėl nereikia, sušuko pirmininkas, ką jūs tuo norite pasakyti? Noriu pasakyti, ponai, prabilo karališkasis prokuroras kad bergždžiai mėginčiau ištrūkti iš mirtinų replių, kurios mane triuškina. Baudžiančio dievo pirštas nukreiptas į mane, įrodymų nereikia. Visa, ką sakė tas jaunuolis, yra tiesa. Niuri, slogi tyla, nuo kurios plaukai ant galvų pasišiauši, tyla, kokia būna prieš gamtos katastrofas, švininiu apsiaustu apgaubė visus klausytojus. Ponas Devilforai, Ką jūs, sušuko pirmininkas, jums negera, jums maišusi galvoje? Pagaliau visai suprantama, toks negirdėtas, netikėtas, baisus apkaltinimas galėjo sudrumsti jums protą, atsipeikėkite. Karališkasis prokuroras papurtė galvą. Jo dantys barškėjo, lyg jį būtų kreitęs drugys, veidas buvo baltas it lavono. Mano protas blaivus, ponas pirmininkė, tarė jis, kenčia vien kūnas ir tai savaime aišku. Prisipažįstu, kad esu kaltas tuo, kuo tas jaunuolis mane kaltina. Einu į namus ir ten lauksiu savo įpėdinio naujo karališkojų prokuroro įsakymų. Dusliuvos girdimų balsų ištarė šiuo žodžius, Vilforas netvirtą eiseną pasuko link durų, kurias jam nesamoningai atidarė būdintis šveicorius. Salė tylėjo, sukreista atsiskleidusios baisaus paslapties ir nemažiau baisaus prisipažinimų tragiškus atomasgos nesuprantamų įvykių, kurie jau dvi savaitės jaudino Paryžiaus aukštuomenę. O dar sako, kad gyvenime nebūna dramų, tarė Bošanas. Duodu žodį, pridūrė Šato Reno, jau verčiau baigčiau savo gyvenimą kaip ponas de Morseras. Kulka į kaktą malonumas palyginti su tokia katastrofa. Juoba, kad ji nužudo, tarė Bošanas. O aš dar norėjau vesti jo dukterį, tarė Debre. Vargši mergytė gerai padarė, kad numirė. Posėdis baigtas, ponai, tarė pirmininkas. Byla atidedama kitai sesijai. Skiriamas naujas tardymas, kurį atliks kitas asmuo. Andrė toks pat ramus ir gerokai ūktelėjęs publikos akise išėjo iš salys, o jį lydėję žandarai patys to nenorėdami elgėsi su juo pagarbiai. Na, mielasis, ką jūs apie tai pasakysite? Paklausė Debre policininkas, prausdamas jam į delną auksinį. Pritaikys švelninančias aplinkybės – atsakė šis. 38 skyrius. Atpirkimas. Vilforas ėjo durų link, nors ir labai susigrūdę žmonės prieš jį skyrėsi į šalis. Bet koks didelis sielvartas žadina pagarbą ir dar nėra buvę atsitikimo, net pačiais žiauriausiais laikais, kad minė neužjaustų žmogaus, kurį ištiko didelį nelaimį. Įtūžusi minė gali nužudyti tą, kurio nekenčia, bet labai reta, kad žmonės dalyvaujantys paskelbent mirties nuosprendį įžeistų nelaimingą jį, net jeigu jis ir nusikaltelis. Vilforas praėjo pro žiūrovų, sargybinių, teismo tarnautojų eilės ir dingo apkaltinis pat save, bet ginamas savo sielvartu. Esti tragedijų, kurias žmonės suvokia jausmais, bet negali jų suprasti protu. Tuomet miniaus jausmus – geriausiai išreikštas, iš kurio krūtiniais įsiverš karščiausias ir nuoširdžiausias šūksnis. Tas šūksnis, miniai atstaus ilgiausias kalbas, ji juo pasitenkins ir laikys tobulu, nes jis eina iš tyraus širdies. Sunku būtų apsakyti, kaip baisiai sukrėstas Vilforas ėjo iš teismo, nuo lygoisto karščių tvinksėjo kiekviena arterija, tempėsi kiekvienas nervas, plėtėsi kiekviena gysla ir kiekviena jo mirtingo kūno dalelė kentėjo milijonus kančių. Tik įpročio jėga padėjo Vilforui nueiti iki durų. Jis nusimetė togą, ne dėl to, kad to būtų reikalavęs padorumas, bet kad ji nepakenčiamai degino ir slėgė pečius, tarsi neso tunika virtusi kankinimo įrankiu. Svirduliuodamas jis priejo prie Dofino kieme stovinčių savo karietus, pabudino vežėją, pats atsidarė dureles ir susmuko ant sėdynės, pirštų rodydamas į Sent Honore priemeščio pusę. Arkliai nurūko. Visas Vilforo gyvenimo rūmas sugriuvo ir sunkiai jį prislėgė. Ta griūtis sutraiškė karališkai prokurorą. Jis dar nežinojo, tik jautė, kokios bus jos pasiekmės, nesuvokė jų baisumo. Jis negalvojo apie įstatymo raidę, kaip apie ją galvoja šaltakraujas žudikas, aiškindamasis gerai jam žinomą straipsnį. Širdies gilumoje jis tikėjo į Dievą. Dievę, nesamoningai murmėjo jis Dievę. Jis buvo tikras, kad ji ištikusi katastrofa tai Dievo rykštė. Karieta rėdėjo greitai. Atsilošęs sėdynėje, Vilforas pajuto, jog spaudžia kažkokį daiktą. Jis atgniaužė ranką. Tai buvo ponios Devilfor užmiršta veiduoklį. Šį vieduoklį pažadino prisiminimą ir tas prisiminimas švystelėjo lyg žaibas tamsią naktį. Vilforas pagalvojo apie žmoną. Jis suvaitojo, tarsi kaitinta geležis būtų persmeigusi jam širdį. Visą valandą jis matė tik vieną savo nelaimės pusę, o dabar staiga atsiskleidė ir antroji tokia pat siaubinga. Žmona. Jis ką tik stovėjo prieš ją, kaip nepermaldaujamas teisėjas. Jis pasmirkė ją mirti ir apimta baimės, parblokšta gėdos, kamuojama sąžinės graužimo, kurį jis pažadino nelaimingusius moter širdyje savo nesuteptų dorybingumu, galbūt dabar ta vargši, silpna moteris bejėgi prieš neapibrėžtą aukščiausiąją valdžią, galbūt kaip tik šiuo metu jį ruošiasi mirti. Praėjo visa valanda, kai jis paskelbė jai savo nuosprendį. Šią akimirką ji tikriausiai perkratinėja atmintyje visus savo nusikaltimus, meldžia Dievą pasigailėti, rašo laišką, nužemintai maldaudama savo dorybingą į teisėją atleidimo, kurį perkasi gyvybės kainą. Vilforas vėl soimanavo iš skausmų ir įniršio. Ak, sušuko jis, blaškydamasis po atlasu išmuštą karietą. Ta moteris tapo nusikaltelė tik todėl, kad sujungė savo likimą su manuoju. Aš nusikaltimų šaltinis ji užsikrėtė jais, kaip užsikrečiama šiltinė cholera maru. Ir aš ją baudžiu, aš drįsau ją ištarti, gailėkis ir mirk. Aš, ne, ne, ji gyvens, ji eis su manimi. Mes pabėgsime, paliksime Prancūziją, klaidžiusime po žemę, kol ji mus nešios. Ir aš jai kalbėjau apie ešafotą, didis dievę, kaip drįsau ištarti tą žodį. Juk manęs irgi laukia ešafotas. Mes pabėgsime, taip aš jai viską išpažinsiu kasdien nusižeminęs jai kartausiu, kad aš taip pat nusikaltėlis. Ak, tigro ir gyvatį sąjunga. Žmona verta tokio vyro kaip aš, ji turi gyventi, jos piktadarybės turi nublukti prieš manasias. Ir Vilforas smarkiai spūstelėjęs nuleido prieš akinį karietų stiklą. Greičiau, greičiau, sušuko jis tokiu balsu, kad vežėjas pašoko ant basaustės. Įsigandė arkliai, lėkte lėki namų link. Taip, taip, kartojo Vilforas, ta moteris turi gyventi, turi atgailauti ir auklėti mano sūnų, mano vargšą berniuką. Jis vienas su tuo geležiniu seniu liko iš mano šeimos. Ji mylėjo sūnų, dėl jo nuėjo nusikaltimų keliu. Niekada nereikia liautis tikėjų savo kūdikį mylinčiaus motinų širdimi. Ji gailėsis. Niekas nežinos, kad ji nusikaltėliai. Visos baisybės, kurios įvyko mano namuose ir apie kurias jau kuždasi aukštuomenį, pamažu nugrims į užmarštį, ir jei kas iš mano priešų jas ir atsimintų, sakysiu, kad aš dėl jų kaltas. Vienu, dviem, trim nusikaltimais daugiau ar ne tas pat? Žmona pasijims visą auksą, svarbiausia sūnų ir pabėgs nuo bedugniais, į kurią rodau smenga draugės su manimi visas pasaulis. Ji gyvens, ji dar bus laiminga, nes nesiskirs su sūnumi, kuriam atidavė visą savo meilę. Būsiu padaręs gerą darbą, nuo jo ir širdis atsikvėps. Karališkasis prokuroras lengviau atsidus. Karieta sustojo kieme prie namų. Nuo pakojus Vilforas nušokant prie angio laiptų. Jis pastebėjo, kad starnai nustebo pamatę jį taip greit grįžus. Iš jų veidų jis nieko daugiau neišskaitė, niekas jam nepratarinė žodžių. Kaip visuomet, iš tolo davė kelią ir viskas. Jis praėjo pro nuartyje kambarį ir pro adaras duris išvydo du neaiškių šešėlius, bet nerimo stumimas nepasidomėjo, kas jo tėvų svečias. Viskas kaip buvę, pagalvojo jis, lipdamas mažaisiais laiptais į aikštelę, iš kurios buvo durys į žmonos kambarius ir į tuščią Valentinos kambarį. Įėjęs į prieškambarį, Vilforas užrakino duris. Tegul niekas nekiša nausies, tarė jis savo. Turiu pasikalbėti su ja ramiai, atsiprašyti, viską jai pasisakyti. Jis priejo prie durų ir uždėjo ranką ant krištolinio rankenaus bumbulo. Durys prasivėrė. Neužrakinta, sušnipždėjo jis, labai geras ženklas. Vilforas įėjo į mažąją svetainę, kur vakarais būdavo klojamas patalas Eduarui. Nors berniukas ir mokėsi pensione, bet nakčiai pareidavo namo, nes motina niekaip nenorėjo su juo skirtis. Jis apžvelgė salonėlį. Nieko nėra, tarė Vilforas, matyti jį mėgamajame. Jis puolė prie durų, jos buvo užrakintos. Vilforas sustojo visas drebėdamas. Eloiza, šūktelėjo jis. Jam pasigirdo lyg kas pastumė kėdę. Eloiza, pakartojo Vilforas. Kas ten? pasigirdo žmonos balsas. Atrodė, kad jos balsas skambėjo tyliau negu paprastai. Atidarykite, atidarykite, sušuko Vilforas, čia aš. Nors šis reikalavimas buvo ištartas įsakmiu ir draugė baigščių balsu, bet durų niekas neatidarė. Vilforas vienu spyriu jas išlaužė. Buduaro tarpduryje stovėjo išbliškusi, persikreipusi veidų ponė de Vilfor ir žiūrėjo į vyrą baisiu sustingusiu žvilgsniu. Eloiza, suriko jis, kas jums sakykite? Ji ištiesė į Vilforą be kraują stingstančią ranką. Įsakymas išpildytas, ponė, tarė ji gargaliuodama, tarsi jai kas būtų draskęs gerklę. Ko jūs dar norite? Ir it pakirsta griuvo ant kilimo. Vilforas pribėgo prie žmonos ir sugrėbė jos ranką. Ta ranka mišlungiškai spaudė krištolinį buteliuką su auksiniu kamšteliu. Pone de Vilfor buvo mirusi. Apkvaišęs iš siaubo, Vilforas atbulas ėmė trauktis durų link, negalėdamas atplėšti akių nuo lavono. Eduarai, staiga suriko jis, kur mano sūnus, Eduarai? Jis puolė iš kambarių klykdamas, Eduarai, Eduarai. Jau klyksmas buvo toks širpus, kad iš visų pusių subėgo tarnai. Sūnus, kur mano sūnus, paklausė Vilforas, išveskite jį iš namų, kad nematytų. Ponaičio nėra žemai, atsakė Liokajus. Jis tikriausiai sode, bėkite. Ne, ponė, šeimininkė pasišaukė jį prieš kokį pusvalandį. Eduaras nuėjo pas ją ir po to nenulipo žemyn. Šaltas prakaitas išpylė Vilforui kaktą, jam pakirto kojas. Mintys galvoje susijaukė kaip išklibę sugedusio laikrodžio ratukai. Nuėjau pas ją, sušnipždėjo Vilforas. Pas ją? Jis palengva nukiūtino atgal, vieną ranką šluostydamasis kaktą, kitą remdamasis į sieną. Jis turėjo įeiti į tą kambarį ir vėl pamatyti nelaimingusios kūną. Turėjo pašaukti Eduarą, pažadinti Aidą karstų virtusiame kambaryje. Prabilti čia reiškia išniekinti kapų tylą. Vilforas pajuto, kad jam stinksta liežuvis. Eduarai, Eduarai, suvebliano jis. Niekas neatsiliepė. Kurgi vaikas, kuris, kaip sakė tarnai, nuėjo pas motiną ir iš jos neišėjo. Vilforas žengė dar keletą žingsnių į priekį. Ponios de Vilfor lavonas gulėjo prieš duris į buduarą, kuriame tikriausiai buvo berniukas. Lavonas tartum saugojo slengstį. Atmerktose išvirtusiuose akyse, negyvose lūpose buvo sustingusi pašaipi šypsena. Už lavonų pro pakeltą portjerą buvo matyti dalis buduaro, fortepijono kampas ir žydrų atlasų aptrauktos sofos galas. Vilforas žengė dar keletą žingsnių ir pamatė ant sofos gulinti sūnų. Vaikas turbūt miegojo. Nelaimingai į tėvą suėmė neapsakomas džiaugsmas. Šviesos spindulys tvykstelėjo į pragarą, kuriame jis raitėsi nuo nepakeliamos kančios. Dabar tai reikėjo peržengti lavoną, įeiti į buduarą, paimti ant rankų vaiką ir bėgti su juo toli, toli. Tai buvo nebe Anas Vilforas, kuris dėl rafinuotų veidmainiškumo buvo pasidaręs ko necivilizuotų žmogaus pavyzdys. Tai buvo mirtinai sužeistas tigras, kuriam trupa dantys paskutinį kartą sukandus baisiuosius nastrus. Dabar karališkasis prokuroras bijojo ne žmonių kalbų, o šmeiklų. Jis atsitraukė žingsnį ir peršoko per lavoną, tarsi čia būtų buvęs degantis laužas. Vilforas čiupo sūnų ant rankų, priglaudai, papurtai, pašaukė vardu. Berniukas neatsiliepė. Jis prispaudė gaudžias lūpas prie jos skruostų. Skruostai buvo pamylę ir šalte. Pačiupinėjau sustingusias berniuko rankas, kojas, pridėjau ranką prie širdies. Širdis nebeplakė. Vaikas buvo negyvas. Keturlingai slankstytas popierius iškrito Eduaro iš užančių. It perkūno trenktas Vilforas suklupo. Vaikas išsprūdo iš jo bejėgių rankų ir nuvirto prie motinos. Vilforas pakėlė popierių, pažino žmonos rašyseną ir godžiai perskaitė štai ką. Jūs žinote, aš buvau gera motina ir nusikaltelė tapau tik dėl sūnaus. Gera motina nesiskiria su sūnumi. Vilforas netikėjo savo akimis, netikėjo savo protu. Jis prišliaužė prie Eduaro ir dar kartą apžiūrėjau jį taip įdėmiai, kaip liūtas žiūrinėja savo negyvą liūtuką. Iš jo krūtinės įsiveržė širdį draskantis šauksmas. Dievas, suaimanavo jis, vėl dievas. Tos dvi aukos jį gazdino. Jis jauti, kad vienumoje, tuštumoje, kur be lavonų daugiau nieko nėra, jis maugė siaubas. Dar neseniai jam teikė jėgų įniršis, ta didelė stipriųjų dovana, teikė jėgų neviltis, paskutinį merdinčiųjų dorybį, kuris skatindavo titanus kopti dangų, ajaksą grasinti dievams kumščių. Vilforas nulenkė galvą nuo skausmų naštos, atsistojo, drebančią ranką nusibraukė nuo kaktos sulikusius plaukus. Tas, kuris nepažino gailesčio, Sugniužęs nuėjo pas savo senąjį tėvą, norėdamas silpnumo valandą kam nors išpasakoti savo nelaimės ir išlieti skausmą. Jis nulipo mums jau pažįstamais laiptais ir atidarė Nuartie kambario duris. Vilforui įeinant, Nuartie atidžiai ir draugiškai, tai buvo matyti iš jo akių, klausėsi abatų buzonio, kaip visuomet ramaus ir abejingo. Pamatęs abatą, Vilforas prisidėjo ranką prie kaktaus. Praeitis užplūdo jį tarsi grėsminga banga, kurios putauta ketera šniaukšė smarkiau negu kitų. Jis prisiminė, kai buvo apsilankęs pas abatą trečią dieną po pietų Otejyje ir kaip abatas buvo atėjęs Valentinos mirties dieną. Jūs čia, ponė, tarė jis, ar jūs visuomet ateinate kartu su mirtimi? Buzonės atsistojo. Pamatęs persikreipusi Vilforo veidą, rūšiai spindinčias akis, jis suprato, kad skandalas teismo salėje jau įvyko. Kitko jis nežinojo. Aš buvau atėjęs melstis prie jūsų dukters, atsakė buzonės. O ko atėjote šiandien? Atėjau pasakyti jums, jog jau visiškai atlyginote man už skolą. Nuo šiol melsiu Dievą, kad jis, kaip ir aš, tuo pasitenkintų. Dieve mano, tarė Vilforas traukdamasis atgal, tas balsas, jūs ne abatas buzonis. Ne. Abatas nusitraukė nuo galvos peruką su tonzūra, papurtai galvą ir ilgi juodi plaukai nukrito iki pečių, apgaubdami jo vyrišką veidą. Grafas Montekristas? nusteirė sušuko Vilforas. Ir net ne jis, ponas karališkasis prokurorė, prisiminkite, geriau pasirauskite atmintyje. Kieno tas balsas, kur aš jį girdėjau pirmą kartą? Pirmą kartą girdėjote jį Marselyje prieš 23 metus mano sužadėtuvių su panelė de San Meran dieną pavartykite senas bylas. Jūs ne buzonis, ne montekristas? Dieve mano, tai jūs tas mano priešas, slaptas, nepermaldaujamas mirtinas. Aš jums padariau kažką blogą, Marselija, vargas man. Taip atspėjai, tarė grafas, susinėręs rankas ant plačiaus krūtiniais. Atsimink, atsimink. Bet ką aš tau padariau, sušuko Vilforas, kurio sąmonį pleveno ant slengščių, už kurio protas ir beprotybė susilieja į rūką, o tas rūkas jau nesapnas, bet dar ir nepabudimas. Ką aš tau padariau, sakyk. Tu pasmerkiai mane siaubingai, lėtai mirti, tu nužudai mano tėvą, draugė su laisvė atimė iš manęs meilę, o su meilė laimę. Kasgi tu, kas, dieve mano? Aš esu šmėkla nelaimingojo, kurį tu palaidojai Ifo pilies požemiuose. Kai ta šmėkla išėjo iš kapo, dievas uždėjo jai grafo Montekristo kaukę ir apibėrė deimantais ir auksu kad iki šiol tu jos nepažintum. Pažįstu tave, pažįstu, tari karališkasis prokuroras tu. Aš Edmonas Dantesas. Tu Edmonas Dantesas? Sušuko karališkasis prokuroras, griebdamas jį už rankus. Tai eime. Ir nutempė jį laiptais aukštyn. Nustebęs Montekristas sekė iš paskos, nežinodamas, kur prokuroras jį veda, bet nujausdamas naują nelaimę. Žiūrėk, Edmonai Dantesai, tarė jis rodydamas grafui žmonos ir sūnaus lavonus. Žiūrėk, tu patenkintas? Montekristas mirtinai išbliško. Jis suprato, kad keršydamas peržengė ribas, suprato, kad dabar jau nebeturės drąsaus pasakyti Dievas už mane ir su manim. Neapsakomų siaubo apimtas jis puolė prie vaiko, atmerkė jam akis, pačiupinėjo pulsą ir nutvėręs ant rankų išbėgo į Valentino skambarį paskui save, durise du kartus pasukęs raktą. Sūnus, sušuko Vilforas, jis pagrobė manų sūnaus lavūną, vargas, prakeikimas, mirtis tau. Jis norėjo pulti įkandin Monte Kristo, bet lyg per sapną pajuto, kaip kojos priaugo prie žemės, akys įsprogo, suriesti pirštai vis giliau smigo į krūtinę, kol iš po nagų ištryško kraujas. Gyslos milginiuose iššoko, Keušas rodiai sproks net laikės kunkuliuojančių minčių spaudimo ir ugnies jūra užlies smegenis. Tas sustingimas truko valandėlę, o paskui juoda beprotybės tamsa prarijo Vilforą. Jisai suriko, šiurpiai nusikvatojo ir puolė laiptais žemyn. Po valandėliais Valentinos kambario durys atsidarė ir ant slenkščių pasirodė grafas Montekristas. Jis buvo išbalęs, žvilgsnis užgesęs, krūtinė sunkiai kilnojusi visuomet ramaus, tauraus jo veido bruožus buvo iškreipusi kančia. Ant rankų jis laikė vaiką, kuriam gyvybės nebesugražino jokios priemonės. Montekristas priklaupė, pagarbiai paguldė lavonėlį ant kilimo prie motinos ir jo galvą padėjo jai ant krūtinės. Paskui atsistojo ir išėjo. Sutikęs ant laiptų tarną paklausė, kur ponas Devilforas. Tarnas, tylėdamas, parodė ranką į sodą. Montekristas nulipo žemyn, pasuko nurodytą linkme ir tarp susibūrusių tarnų pamatė Vilforą, kuris pasičiupęs kastuvą inertingai rausiai žemę. Ne, ne čia, kalbėjo jis, ne, ne čia. Ir vėl rausiai kitoje vietoje. Montekristas priejo prie jo ir vos girdimai beveik nuolankiai pratarė. Pone, jūs netekote sūnaus, bet jums liko Visai nesiklausydamas Vilforas pertraukė grafą. Aš jį rasiu, tarė jis, nesakykite, kad jau čia nėra. Aš jį rasiu, nors tektų ieškoti iki paskutiniojo teismo dienos. Montekristas pasibaisėjęs atšoko. Jis pamišo, tarė jis. Tarsi bijodamas, kad ant jo neužgriūtų to prakeiktų namų sienos, jis išbėgo į gatvę pirmą kartą suabejojas, ar turėjo teisę padaryti tai, ką padarė. Gana, gana, kalbėjo jis, Gelbėkime paskutinį. Grįžęs namo, Montekristas rado Morelį klaidžiujantį purūmus Elizėjaus laukuose, tartum nebylų vaiduoklį, kuris laukia dievo paskirto laiko vėl grįžti į savo kapą. Pasiruoškite, Maksimilianai, šipsuodamas įstarė jam grafas. Rytoj mes paliekame Paryžių. Argi jūs čia jau nebeturite ko veikti? paklausė Morelis. Nebeturiu, atsakė Montekristas. Duok Dieve, kad ir taip nebūčiau nuveikęs per daug. 39 skyrius. Išvykimas. Pastarųjų savaičių įvykiai jaudino visą Paryžių. Emanuelis su žmona, pagristai stebėdamiesi, svarstė juos savo nedidukėje svetainėje Mele gatvėje. Jie jautė, jog yra kažkoks ryšys tarp staigių netikėtų Morsero, Danglaro ir Vilforo katastrofų. Maksimilianas atėjęs jų aplankyti klausėsi, bet leido viską pro ausis, nugrimzdęs į jau įprastą abejingumą. Ar tau netrodo, Emanueli, kalbėjo Žiulį, kad visi tie žmonės, kurie vakar buvo tokie turtingi, tokie laimingi, besirūpindami savo turtais ir savo laimę, pamiršo užsimokėti piktajam genijui. Ir štai lyg pero pasakose staiga pasirodė blogoji fėja, kurios niekas nepakvietė į vestuves ar į krikštynas, ir atkeršijo už nelemtą užmaršumą. Visiškas žlugimas, tarė Emanuelis, galvodamas apie Morserą ir Danglarą. Kiek skausmo, tarė Žiulį, galvodama apie Valentiną. Moterišką nuojautą jie atspėjo, kad nereikia tarti jos vardo broliui girdint. Jeigu čia dievo bausmė, kalbėjo Emanuelis, tai matyt jis, nors ir yra neišpasakytai gailestingas, tų žmonių praeityje nerado nieko, dėl ko būtų vertėję sušvelninti bausmę. Vadinasi, tie žmonės buvo prakeikti? Ar ne per griežtai smerki Emanuelį, tarė Žiulį. Jei tuo metu, kai mano tėvas buvo bekelęs prie kaktaus pistoletą, kas nors būtų pasakęs, kaip dabar tu, ta žmogus vertas tokio likimo, argi jis nebūtų suklydęs? Taip, bet Dievas neleido jam žūti, kaip Abraomui neleido paukoti savo sūnaus. Kaip ir patriarchui, jis mums atsiuntė angelą – kuris sustabdė ištiestą giltiniais ranką. Vos jam ištarus tuo žodžius, sudžiržiai skambutis. Tai durininkas pranešė, kad atvyko svečių. Beveik to jau pat atsidarė durys ir ant slenkščių pasirodė grafas Montekristas. Žiulį ir Emanuelis sutiko jį džiaugsmingai šūkčiodami. Maksimilianas pakėlė galvą ir to jau vėl ją nuleido. Maksimilianai, tarė grafas, dėdamasis, kad nepastebi jo šaltumo, aš atvažiavau jūsų. Manęs? paklausė Morelis lyg atsibusdamas. Taip, tarė Montekristas. Argi nebuvome nusprendę važiuoti kartu? Ir aš jūs vakar įspėjau, kad būtumėte pasiruošęs. Aš pasiruošęs, tarė Maksimilianas, atėjau atsisveikinti su jais. Kur išvykstate, grafė? paklausė Žiulį. Pirmiausiai į Marselį, ponę. Į Marselį? pakartojo vienu metu vyras ir žmona. Taip, ir pasiimu jūsų brolį. Grafė, paprašė Žiulį, gražinkite jį mums pagėjusį. Morelis nusigrėžė, slėpdamas veidą užlėjusi raudonį. Tai jūs pastebėjote, kad jis serga? paklausė grafas. Taip, ir bijau, kad jis nenobodžiautų su mumis. Stengsiuosi jį išblaškyti, pažadėjo grafas. Aš pasiruošęs, ponė, tarė Maksimilianas. Sudie, mėlieji, sudie, Emanueli, sudie, Žiulį. Ne jau iš karto sudie, sušuko Žiulį. Argi to jau ir važiuojate, o daiktai, o pasai? Atidėliojant tik aitrinamas įsiskirimo skausmas, tarė Montekristas. Esu tikras, kad Maksimilianas visko pasirūpino, kaip aš jį buvau prašęs. Pasą turiu daiktai sudėti, pasakė Morelis ramiu abejingu balsu. Puiku, šipsodamasis pagyrė Montekristas, tuoj pažinsi kario tvarkingumą. Tai jūs mus taip ir paliekate, paklausė Žiulį, jau dabar? Nepabūsite su mumis nei dienos, nei valandos? Pone, ekipažas prie vartų, po penkių dienų turiu būti Romoje. Argi Maksimilianas važiuos į Romą, paklausė Emanuelis. Važiuosiu ten, kur grafas teiksis mane vešteliu, na išyptelės atsakė Maksimilianas, aš jam priklausau dar visą mėnesį. Grafe, kodėl jis tai sako su tokiu kartėliu? Jūsų brolis važiuoja su manim, švelni tarė grafas. Užtat būkite dėl jų rami. Sudė sesė, pakartojo Morelis, sudė Emanuelį. Man širdis plyšta matant, koks jis pasidarė viskam abejingas, tarė Žiulį. Maksimilianai, Maksimilianai, tu kažką slepi nuo mūsų. Va, pamatysite, tarė Montekristas. Jis grįž linksmas ir džiugus. Maksimilianas sviedė į Montekristą beveik niekinamą ir piktą žvilgsnį. Važiuojame, paragino grafas. Bet prieš išvykstant grafę, tarė Žiulį, noriu jums pasakyti visą tai, ką aną dieną Pone, pertraukė grafas, imdamas ją už rankų. Visa, ką jūs man pasakysite, neprilygs tam, ką matau jūsų akyse, ką kužda jūsų širdis ir ką girdi mano širdis. Man reikėjo išvažiuoti nepasimačius su jumis, kaip elgėsi romanų geradariai. Bet tokie dorybė ne mano jėgoms, aš silpnas ir tuščias žmogus, ašarotos, švelnius ir džiaugsmingos mano artimųjų akys, man tokios malonios. Dabar išvažiuoju, ir aš toks didelis savimila, kad sakau jums, nepamirškite manęs, brangus draugai, nes daugiau su jumis tikriausiai niekumet nepasimatysime. Niekumet nepasimatysime, sušuko Emanuelis, o žiulys kruostais nurėdėjo dvi stambius ašarus. Daugiau jūsų niekumet nepamatysime. Tai jūs ne žmogus, o dievas, kuris nužengė į žemę daryti gerą, o dabar vėl grįžta į dangų. Nekalbėkite taip, skubiai paprieštaravo Montekristas. Niekuomet nekalbėkite, mėly draugai. Dievai nedaro blogą, jie sustoja, kai nori. Atsitiktinumas silpnesnis už juos, jie patys valdo atsitiktinumus. Ne, Emanueli, aš esu tik žmogus ir jūsų žavėjimasis manimi šventvagiškas ir nepelnytas.